ibyo biganiro bibera iyarusha hari byatunganijwe n'umugwi w'igihugu Sendeyi eka hari n'ibindi biganiro bihuza abanyepolitike mwarumvise mu minsi ya vuba ko byari ko bitunganywa n'ibiro by'umuhuza mu matati y'abarundi kugira rero turonke umuco ukwiye ku biganiro byoshikana uburundi n'abarundi twaba twatumiye umushinga ntahe cyangwa umugabo bivanye n'ibyo wene yumva bimwubaka akaba ari Silver yumva asanzwe ari umuhinga mu gutatura matati bidaciye mu ngimba sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba mwakoze mu buhinga bw'ibyuma hakaba hariyo emetusin emitebutsi medali niyo nkuru ngiye kuremesha kino kiganiro sangwa ikaze isanganiro ibicishije ku munyamabanga mukuru akaba mbere n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ari we philippe nzobona riba mukapere yabuze ati ku kwa gatandatu azoba yagize umwanzuro ko umuntu wivuga azoba yanzuye ubwo azoba yagize yakwemaguye ku kibazo cy'uburundi uko twabivuga niwe yatanze isango si uburundi bwamuhaye isango isango yayitanze eh, ku nweri utumiye rero mu rubanza ukaba ufise ubukwe ukaba uzi ko hari umuntu w'umusinzi uzi yuko ashyitse ahantu atarubanza ruba uzi ko ahakubitiye agenda agwanye cyangwa agenda atabuze ibintu adabaga mugabo ukamuhadikira ati “Ubukwe bukwe bwawe nakabwirizwa kuzomubona ariwe yicaye hajya ku kirago ariwe ariko aratunganya urubanza azoba agomba gukononera urubanza ishyirahamwe rya buraya ryagombye kubonona urubanza rwa mukapa kandi nawe nyine yarabibonye rero uze ngo azotumira aratumira ubundi buzitaba ntibwigeze busiba n'umunsi n'umwe ntibwigeze busiba arazotumira ahuza abarundi abarundi atakibagira atabiri kandi bariho benshi hanze rero mugabo ntibaguma bamubwira bati udahetse ujya mwana dusubira kuguha isabune y'ukaraba ntiwazohitamo kuko ntazoba heka ntazoba heka aza kubururukiriza nka mu burundi abururukiriza mu burundi bazoshika imbere ya procureur general basange bagenzi babo iyo bari giteka cyangwa ni bahorero kuko barabyemeye ko babikoze twibaze rero yuko nawe nyene ariko arategera kuko noneho ubu harageze kuko yabyiyemereye ukwezi kwa gatandatu yavuze ku bwa leta y'u Burundi n'amashirahamwe atari make n'abarundi batari bake babaho hanze no mu gihugu bati ubu harageze yuko cyana abo mumaze kubonana ibyo bamaze kugutura kuko aramaze kubonana abatari bake aregeranya azanira abarundi dushyiramo ibyo abarundi bipfuza ibyo azoba yatuwe nabo nabo bagize kudeta nabyo nyine arabyegeranya mugabo ntazabyegeranya bizanira uburundi eh, hano muri studio ngira murahejeje kumva Philippe Nzobonariba akaba ari umunyamabanga kongera akavugira na leta y'u Burundi Ego uh, Silver uh, Nsengiyumva usanzwe umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba uravye honyine ubwa mbere n'ubuhe bwoko bw'amatati haba begwa canke imigwi yegwa n'amatati yohuriza hamwe ni nawe atawije ikibazo mbajije sinzi ko ugomba kuvuga imwe amatati y'umutima naho ntihajya haba habaye imishamirano abantu bakagiranira nabi mugabo ntihabe eh, intambwe yo kwicara kugira bayage ayo matati agaca agenda akagwa mu mitima yacu akaronja imitima umuntu agendana inzigo y'akazikira mugabo abarindiriye imbarutso kugira ngo ayo matati ace yigaragaza rero aho tugeze ubwoko bwa gatatu ibiganiro usanga biba hagati y'abantu babiri igihe bashoboye kumvikana bonyine hanyuma hakaba n'ibiganiro biba birongowe n'umuntu ze n'umuhuza kubera batashoboye gushobora kuganira ngira no nogiriyo migwi ibiri niho mbona eh, umugwi wa mbere no nabantu bonyine hagati yabo bicara bakiyumvikanira bakiyumvikanira atamuntu nagiye kuja hagati um, ayandi ibindi biganiro bigira kabiri nivyo byitegezo kubaho umuhuza eh. tuvuga ko ari byo binega aba igihugu cacu cy'u Burundi yego hama bo byitaba rero ni bande tuce tuja mu kiganiro nyezina muhejeje kumviriza umunyamabanga mukuru wa leta ni bande bo kwitabira bino biganiro eh mu vyukuri mm, aha niho nshingiye ubundi aha niho nshingiye urumva rero normal haba imigwi ibiri ntituvuga abantu mhm. hama tugarutse kuri iki kibazo cy'uburundi n'ikibazo mwakurikiranye musanzwe muri umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba mwatubwiye ubwoko bw'ibiganiro muratubwira n'ubwoko bw'amatati turabona naho uh, ibibazo by'uburundi bihagaze mbega mubona ari bande bo babatere ubufatiye mbere kugira batorere inyishwe no kibazo Burundi jewe sindi kumvuga ka, ka murundi mwereka mvuge ka muhinga kubera nabikwikiranye jewe mbona abo yaga vy'ukuri gatoronka amahoro nabo twita ngo bari contre troisième manda mhm. n'abashikiye troisième manda mhm. abo nibo tubona imigwi ibiri yoshobora gutorera umuti ikibazo kihari cy'ubu mhm. ni ukuvuga bemera n'abatemera ikiringo cya gatatu mugabo eh. abandi bakavuga ati iby'ikiringo byarahetse ubu reka tuvuge iby'iterambere cyangwa dutegure dutegura amatora icyo eh. cyo cyo mubona kidashobora gutuma hari bimwe bimwe bidashobora gushika mu gihe eh, muzi ko eh, n'amaraporo amwe amwe asohoka berekana yuko ari ibitigiri binini by'abarundi bari hanze y'igihugu nkundira ndagusigure neza aho hantu mhm. mu gifaransa ibyo twita negociation d'opposition na negociation d'intérêt mhm. ni ibiganiro position ni ibiganiro bishimikiye aho uhagaze mhm. urumva banavuga yuko hariho uh, umuhinga yitwa roger fisher uh, université ya harvard yavuze ngo négociation d'opposition c'est un uh, c'est un processus compétitif urumva ni higanwa higanwa aca navuga ati le succès de telle négociation dépend de la capacité d'une partie à tromper l'autre partie si sa position de force de faiblesse mm iki urumva wewe ndakubwira nti ehe turiko turaganira ehe biriko birabiganira mhm. mugabo na mandondera intege nkiwe aho zifise kugira ngo ariho ntanishimikiza mvuge ngo twabiganiro byacu byaraheze umva ni negotiation de ndondera kungukamwo byinshi kurusha wa wundi dutata mhm. iyo nze kuri navuze ko ari higanwa mhm. alo hakaba n'ibindi biganiro rero vyisunga inyungu lentere inyungu zande za bose inyungu zandi z'iyo migwi impande zibiri zitata icyo nacyo yavuze yuko ari yagitanze ko insigura avuga ati ineforo do collaboration nta kigoro niko yabivuze fisheri mhm. eh, turabye kuri uwo muhinga fisheri tukaraba dayama negosiyasiyo abiri imwe aho uhagaze iyindi ariyo mwise forudo koraborasiyo twavuga yuko abarundi begwa n'iyihe muri izi negosiyasiyo zibiri Oh, inyungu ya bose nitwega mugabo ibi bari baravuga pozisiyo si bibi mhm. iyo wese atera intambwe cyangwa agica hevye avuye aho ahagaze mhm. eh, umuntu aronsa si sa pozisiyo ajya kurondera kompromi arondera kumvikana mugabo yabanje kurondera byinshi reka bironse si bibi reka mhm. kandi mumaze gutata urondera ukoresha amayeri yose kugira ngo ushobore kuronka byinshi kumurusha mugabo rero nicyo gituma igihe rero babona yuko umwe wese ari ugushihana umwe agomba gushika uwundi ashikura nicyo gituma tugatereka turondera umuntu yoje hagati kugira abe ngene umuntu yobafasha bw'imwe save kuhahengami atere arondera inyungu ya bose urumva bose umwe atera intambwe avuye kuri politics bariko ubu rero novuga ariko rero aho bose baracari cyo twita position nihiganwa mwese nijya nsiguro tubira canke justification kugira uvuga iti jewe ndi ndi mukuri kurusha ubundi umugabo bigitangura ashatse eh, kuvuga ibiganiro bigitangura bavuga bati nibizomara umwanya muto nibyo koko hari n'ibindi biganiro byabyaye arusha mugabo byamaze ikiringo kirekire none eh, bigumye ngaha kuri position cyangwa no yita position ndibaza mhm, mm-hmm. mhm, eh, mhm. ntubona ko bishobora gutwara ikiringo n'ikihe kiringo byomara kugira babone canke haboneke icyo bohuriza ku bose nopito aho duhengamiye twita aranjema tudatoye umuti w'ingorane twarabibonye muri Madagascar Madagascar byamaze ibiganiro byamaze desomene abantu batanga mu ndwi abantu baronka umuti w'ingorane iyo akoro bagize yamaze ingendo n'ukwezi ntikwashitse ingwano bace basubira icyo ni kimwe hanyuma muri uravye muri Colombia avec ntuzere FARC byagize imyaka ingahe hafi 50 irarenga 50 rero urumva ntivyoteba ariko ntiwomvyihutisha kuko ni kugira umuntu ave hamwe nakubwira hengami yahagaze atebe avuge inyungu arondera ni nk'uworondera amazi ntuze y'inazi mhm. utwirya kintuze kijya ki eh, kugira ukimene urumva eh, kirajya amazi mhm. mhm. bisaba ubuhinga bigasaba n'ubwitonzi bigasaba ni nguvu inguvu zande z'umuntu abahuza si ukuvuga ngo njyewe nko ko nzi iyo teori muze ibyo bintu mu mutwe ndabizi ko n'ubu umuhuza hariho inguvu zindi zivi inyuma na jewe na personete yiwanje bikora cyane gose kugira ngo nshobore kugondoza ya migwi ibiri kugira ive ihagaze ije kuvuga inyungu irondera hama duhagaze aho nyene navuze ivy'ikiringo kwera urabona uh, ikiringo ibyo biganiro byo muri aya negotiation tubwiye kwera urabona bamwe bavuga bati ahubwo abari bari hanze y'igihugu nibatahuke kuko hari nabaje bategura mm. amatora abandi bati ntibashobora kuza gutegura amatora mu gihe ibibazo ibi nibi bitaratora inyishu uravye mm. dufatiye kuri iki kibazo cy'u Burundi cyane kuri ibiganiro ubona aho byo mm. carigenda gute bamwe bategura amatora abandi batarimwo abandi bahunguke baze gufasha abandi abandi batavyemera ndakubwira hariho ubuhinga butatu gutatura amatati hariho ubuhinga bwa mbere gutatura amatati twisunga inyungu za bose nibya nimwe ya negociation d'intérêt mwe naganagama navuga hmm? aho rero umuntu wese aragira akigora agatera intambwe si ukuvuga ngo wewe ngo hanyuma nawe genda aka intege nke za ya canke intege nke gitegeko urasanga ariho agenda yisunga agaca cenga mm-hmm. agacenga gucenga gucenga ugasanga aragutsinze kandi ubona nawe nawe ukuri uwo ugufise urumva rero amategeko rero hajya abari konti abadashingikiye ikiringo abagishikiye bose basoma amategeko amwe hapfa kubona ko inyungu z'umumwe zitanguye gukogwa ko icyo gihe atangura gusigurira abantu icyo iryo tegeko risigura mhm. yikwegera hanyuma rero ayo mategeko ni yobaye bimwe twita prevention de conflit hajya mhm. prevention zo gukinga eh, eh. ni ukwitegurira igihe ayo matati ashitse uba ufise inyishu utora gukinga umengo ni ikintu uproteje gutya ntibikunda amatati tuyamamwo kandi azokwama mm. hari n'abavuga ko ari na meza yego nubwo eh, hari ibyo twita eh, turaze ndankomfuri komfuri ko ari natirere necessaire netre iya mhm. matati ni meza kubera amatati atuma dusubira hamwe tukihweza igituma twagiye muri ayo matati hanyuma dushoboye kumvikana hari ari ibyiyumviro bishasha vyubaka bica biza kudufasha tutwimvira n'iterambere turabikoresha cyane rwose mhm. urumva rero kome ayo matati yamaho wanakaba nakenewe twaba dufise icyo twita eh, inziti zituma ayo matati atazana viyoranse mm. atazana eh, ubugizi bwa nabi mm. hanyuma ubuhinga bwa gatatu rero ni gukoresha ingufu la force mhm. aho rero la force ingaruka yayo uco yumva uwukurusha inguvu arakumena rero aho bice bigenda kureba umwe yaneshejwe acagira gute aca nawe asubira inyuma kujya kwitegura kurondera inguvu nawe kugira azoze kugira gute baze kumenana urumva twarabibonye ngaha iwacu ikibingwane eh, twarabibonye guhera mirongo icyenda na rimwe mirongo mu gutorera umuti w'ikibazo turimo bamwe bari inyuma bamwe bumva ko bafite intege nke baca baje inyuma nabo kurondera ingufu bakazoca baza nabo kugwana n'abahari bigaca bidutera iki tukacasubira mwe twahoramwe mu myaka yahera mhm. urumva rero ubwo buryo butatu umwe wese ahagaze aravuga ati ko ari inyungu ya twese rero reka nemere twicare tuyage mhm. amategeko kurufite ko dutata hari amategeko twamaze kure kurenga mhm. none esike inyungu yo inguvu muca mwumva twese turahomba ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba n'akana kaji wabo ni kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na gay nimero zacu zikaba zuguruye bibiri na kabiri gatandatu ubusa kabiri iganirwa ko nziri uzi imiryango Eh, bano baririmbyi bati ikiyago ibiyago ngo nibyo bikwiye kuja imbere reka twakire Diego mu gihugu ca Swede muratwumva neza Diego Ego amahoro edari nimpore hiyo Ego turashima reka ndakuramutse ndaguha nikaze mu kiganiro karadiridimba uramutse n'umutumire turi kumwe eh ari ibintu byo gushima naho oh, ibiganiro dusubira umenga bisa n'ibiko birafata umwanya muremure mm -hmm. Eh, ari ibintu byo gushima umuntu yashimiye umuhuza perezida Museveni n'umufasha wiwe perezida mukapa eh, barakoze ibyo bashoboye kubwira bashobore kumviriza impande zitandukanye ari abari ku butegetsi cyane yari karadushyikiriza yuko atacegeranyo ah, kiraboneka na cyane cyane kuri aya masezerano yarusha ndabona mu buhinga bw'ibyuma ariko banyereka yuko hari uwundi ari kuri mikoro alo ariko muranyumva turakumva yego yego yego ariko ndaduga mhm. ku ijambo mhm. hanyuma byotuma yuko oh, abajejwe ibiganiro batobidindiza cyane kuko uko biteba ko bitwara uburyo bwinshi hmm. ikindi agomba kongera ko ni ibihano byafatiwe uburundi mhm. ibihano byafatiwe uburundi murabona hariho mwe menshi yagiye aragira ingorane ngaho igihugu ugasanga abakozi batanguye kubirukana mm. urabona umukozi rero yataye akazi ni ibintu biba bigoye usanga ari ah, nashobora kuriha inzu ntashobora nk'uko yahora abaho nk'ibi rero ni ibintu abanyepolitike bashobora kwiyumvira si ibintu y'uko boza baragenda badindiza ibiganiro abantu ariko barataka mu burundi kubera ibihano n'ibindi mm. eh, abantu batuzwa kwiyumvira cyane mm. eh, hanyuma rero icyo nagomba guhereza ko yego cakumasonga songora ni mhm. nk'ishu mm. eh, nk'ishu umuntu uvuga ati mbega none ibintu byose ko tubona ari ingorane bitwara ubwo bwinshi abandi bakava mu kazi kubera ibihano impunzi zikaguma ari impunzi zigaburirwa na seri bitwara uburyo bwinshi ati bene none byogenda gute mhm. icyo umuntu yosaba ni uko amakungu yofashe yofasha ku by'ukuri agafasha umuhuza n'umufasha wiwe ibiganiro bigafata umwanya muto mhm. ushoboka kuko byaramaze kudindira urabona n'umwanya munini y'imyaka iba igiye kuba ibiri yamaze gukwira ibiri bagafata nko mu nk'amezi atari menshi bagafasha kugira ikiganyo kiboneke kugira ngo tumenye umuco w'ingene ibiganiro bigenda barundi amakungu abantu bose bamenye ingene intabamye zirimo ko benshi baribaza bati hari yabibaza “ ati ikibazo ni gitonyi none ni kubera iki kijya kumara umwaka urenga ni kubera ko babitwa ngo nabahinga badashoboye kudushikira ku nyinshi kandi tubangamiwe eh, turakeneye kubaho ibintu nka mwene nibaza yuko ibi aheje gushikiriza eh, nta neza rusange iragaragara ni ukuvuga mhm. ngo baracari nka kujya abantu baburana baracari ko barakwaya ngira ngo ineza ntiragaragara mhm. mbere na niho nico nshaka kuvuga kumuhuza nico kumbe uyu uyu Diego muri Swede yari yari yari yatanguye yashatse kuvuga cerekeye ingene vyonyaruka kuko rero urumva mu bisanzwe mu bindi bihugu warabibonye bimaze kuba gutyo yabidondaguye ibihugu baca barondera ubutegamiye iruhande na rumwe akaba ari we abasomera akaba ari we babwira ingene bigenda ntucucisha kubomba aho niho twihendeye kandi nibyo byatubyariye akakarambaraye mhm. ngiyo rero intandaro y'igituma ho ibiganiro kuko bikaba bifite imigwi ni ngombwa habe ubutaka iyo migwi ah, iyo migwi yose isubire ku murongo ngiyo intandaro ni ukuvuga icyo twakwita impamvu abantu bashoboye kuganira uti none ingene biriko biragenda naho mhm. igihe uko biriko biragenda eh, nuvuga yuko urabona yari yatanze ikiringo cyo mu kwa gatandatu haraheze kuko bifatanye n'ibyo mu imyaka myinshi niyo bacu babijana kugira ngo bindira bikaja biratunanira kubitwara hagati basanga ubucamanza igisirikare basanga abo ba societe civile abanga ayo maradiyo mwebwe muhirasaramiriza mhm. ni nacyo gituma umuhuza yohagabira rwose akagaba kuko ibihi bitera byunyura iki kibazo aho gutora inyishu mhm. ngira muca nacyo gituma n'ibi bihano bizamwo hakabavuga bati twe tubona yuko yishwe nani y'ikigwiki hanyuma hariho ubwo bwicanyi burahari hanyuma hari impunzi ziguma ziyongera z'umurenge hanyuma hakaba no kubihakana k'umugwi uri ko wisuga iyo ngorane ihari kugira ngo yitorere nyinshi mbere nuko kuja kutirira ingorane uwo hanze cyangwa uwundi nguriye niwe nyirabayazana kandi ingorane yavuye mu nzu nka mwebwe ntimushobora gushikiriza ngira ngo urabona uko isanganiro yavuga kera hari ibiganiro mwana huyemo, ntituzi igituma hanyuma ibiganiro abanyamakuru baza ngo batembere b'abanyamahanga cyangwa abarundi babone ko ibintu biri kuyagenda bishikiriza hanyuma hariho ibi bya sosiyete sivile sosiyete sivile nta iriho eh, iriho mugabo iriho y'uruhande rumwe mhm. hanyuma uti none byogenda gute ariko mhm. ngomba gusozerera yego munasongore mhm. nuko ahubwo umuhuza yogaba nkuko nabivuze aka ubwa mbere agahagarika icyo ubwa mbere akaraba ikibazo kikaguma uko kiri igihe have gitandukira ibindi bisata kandi bitari bikenewe mm. hanyuma akongera ni ukuvuga ngo bihagarare ku nyungu z'imigwi ahubwo bihagarare ku nyungu z'igihugu tubone twese yuko igihugu ari cyacu tugisangiye kandi gufatanya gukira bose bakeneye kuba abarundi bagateza imbere igihugu cyabo hanyuma eh, ikindi nacyo umuhuza yoshigikira yofatira ko hmm? mhm. ni uko hoba niwe yanze kuyikurikiza ntibikareka kuguma biri byo kubembereza kugira umuntu abembereze umwana ngo asinziye kandi abanyagihugu bariko barapfa iterambere ry'igihugu riko risubira inyuma abantu urabona igihugu iyo kigeze hanyuma ugasanga ntaho turiko turapfa ntaho turiko turaja kubera iryo bembereza kandi iki cya gatatu naco akareka n'abo bantu bagomba akazi abo bagomba inyungu bakungu ntuze yavuze iby'akazi yega n'uyu mukapa nawe nyine binyarutse none wewe yoshakora iki abajya abakozi bakorayo bakora iki byose no kubiraba kuko birimo inyungu ntawe uja ku ngaho ngo iyo atagapfuye ntagakira rero twebwe bene byo nitwe dutaka tugatakamba tukavuga tuti nyabuna raba inzira yo nyarutsa ni ibyo twumvikanye ko yabisiguye neza tuzokwa ingorane zizokwama ziriho mugabo hariho ibyihuta bisaba yuko agateka ka muntu kubahirizwa umuntu akiteza imbere agateza imbere igihugu ciwe atawanjya wangura atawumurara ku mugono ivyo o nivyo vyihuta kuko nivyo abantu bakeneye hanyuma ingene igihugu gitwagwa gerageza usongore bizogenda amatora yandi n'ibindi n'ibindi gerageza wa mu nyuma urakoze cyane kaneziyusi mu gihugu cy'ibirigi nahejeje sinzi ko ari ikibazo ari ikibazo ngira ngo uwo siliveri umutumire yari yabiziguye neza kwa kumwunganira ndibaza nawe ni ko ndibaza ko nawe ni bimwe bimwe aza kubica ku masonga nk'uko mwagiye murabishikiriza reka tugushimire cyane kaneziyusi mu gihugu cy'ububirigi reka tuve mu mugabane wa buraya dukubitire mu mugabane wa oceania ni mu mugabane bita osirali n'amahoro kamatari iterambere ntirishoboka rero eh, ku bijyanye n'ibiganiro eh, bihuza abarundi eh, ikintu cya mbere ntubanza kuvuga nuvuga yuko nk'uko bagenzi banjye bantanguriye babivuze biragaragara ko akarere n'amakungu bagerageje gufata ibintu mu minwe mu gufasha abarundi kumvikana Eh, mugabo uri kuraraba hari ibintu bimwe bimwe basa n'abirengagije kandi iyo baza kubikorera ko nibaza ko iki kibazo kitaba carinze gushika ngaha ngo mhm. bihaze byotuma abarundi bababara ku rugero bashyitse ko muri iki kiringo bagatora umuti w'ibibazo biciye mu mahoro barateye igitsure bimwe bikomeye imigwi yacika ibirenge mu kwitaba ibiganiro e, nibaza rero yuko izo mesedi bakoresheje Eh, kubera ko ari meseji zakoreshejwe kandi eh, zikabyara umusaruro nibaza ko bari bakwiye nyabona gusubira kwibuka bagakubitiza agatima ntembero bakibuka uburyo na mbere byagenze hanyuma rero izo ngingo nyabona zigafatwa kandi zigakurikizwa kugira ngo rero habeho guhata abarundi eh, kwitaba ibiganiro bose uko bakabaye mhm. abo byega bose atanumwe avuyemo Eh, mvuzi ibyo ono tanga akarorero ugerageze eh, usongore ndabona umutumire nabone rafise ibyo ashaka kongera ko yego no kuri je urabi yuko ntakunda kugorana urabi ko keshi eh, ndakoresha akanya mamwampaye mhm. hanyuma utanga akarorero kamwe gusa ibiganiro byari ko biraba turazi neza yuko harabaye ibiganiro byahuje abanyapolitike hanyuma harasigara abandi mu nyuma bari bitwaje ibigwanisho bagwana mbere biranagorana bamwe kubumvisha ko boja muri ibyo biganiro eh, kuko bagomba bavuga yuko intambara ataribo bayitanguye mhm. mugabo akarere karicara karavuga gati igihe mutohanze abandi mu biganiro ngo muze namwe mushyigikira amasezerano y'amahoro yabonetse tuzobafatira ibihano kandi tuzobagwanya nk'imigwi y'iterabwoba mhm. ibyo byatumye iyo migwi ihaguruka irahambye abandi muri ibyo biganiro mhm. amahoro rero atangura kuboneka mhm. aricyo gituma nta gukekeranya ko abarundi bagomba kwicara hamwe kuko eh, baba n'abanana niko ibyo babibona n'amakungu ni kabibona aricyo bituma rero iki gihe hageze ko nyabona koko nk'uko kanegisi mu birigi nawe yari karabivuga ibintu byo gufina byohava ko twarabonye n'abahuza batanguye imbere bigeze bafinata barakoze igikorwa cyabo nk'uko bagitumwe kuko ababatumwe bari bafite akazi babahaye ako nako kari ako kumvikanisha abarundi eh, urumva nabivuze umuti urumva mu byo navuze mbere nagenda nabyo nyine nsa n'utangamo n'umuti mm. ariko ibiganiro muri rusange abarundi muri rusange bararusheje kubona abana ariko bariruka bicwa bapfungiza ubusa bahohotera ubuzima ibiganiro rero byotegerezwa kuba kugira ngo abantu nyabo nabakire kandi bakirize ntibyotegerezwa kuba kugira ngo abantu bapfe urakoze cyane kaneziyuzi nako kamatari abantu bakomeje gupfa aricyo gituma nyabuna hari hakenewe eh, ko nyabuna ingingo zose zafashwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu kanama karyo kajeje umutekano nazo nyine zo kubahirizwa kugira nazo nyine zifashwe gukingira abarundi urakoze cyane biganiro bibandanye ariko abarundi nabo bakingiwe kuko ntibyumvikana kuko nubwo ibiganiro byoba bigahera abarundi turiko turabura abarundi bari guturatura ntacyo tuzoronka tubasubiza nubwo ibyo biganiro byoba bigahera ego inama isumba ingimba kamatari umvise ko n'umuhinga yavuze yuko ingufu sizo zokoreshwa mbere n'amategeko uh, yahagaze no mbere no ku nyungu aravuga no gukoresha ingufu nubwo rero asaba yuko aba impande zose zibiri zokorera ku mategeko reka twizere yuko uh, ababwirwa cyangwa abegwa n'iki kibazo bazokora uko bashoboye kugira abarundi baronke amahoro ndagushimiye cyane kamatari muri Australia yego ni ukuri murakoze cyane kubera ko amasezerano ye yarusha yarabonetse kandi yaratumwanishije mhm. nta n'akamaro kuko abantu bafata umwanya muremure baharira nyabona ahubwo ntibahatiwe kuyubahiriza kuko jewe nta kibi nabonye mu masezerano yarusha murakoze urakoze cyane wo n'umwihwezo wiwawe ikiganiro ni karadiridimba dusigaje akanya gato cyane reka mu kanya duce tugaruka hano muri studio na ikaza mugeni. cyubaka igihugu riyobora amakungu vugana vugana ikiyago n'ikindi ni n'isoko ry'amazina turiko turarangiza kino kiganiro Silver ngira mwumvise bamwe mu barundi bariko barabakurikirana kuva mu ntango muri kino kiganiro cacu karadiridimba mwagiye murumva nka Diego muri Swede havuga ati ni bareke kudindiza Canisius yavuze bitari bike mwagiye murabikurikirana nibi kamatari arangirije ko muri rusangi ibi byumviro bose bagiye bashikiriza umwihwezo wanyu n'uwuwe murakoze ubwa mbere cyo novuga ngomba ngaruke usubira kurogereta mu nyuma igituma bigiyemo kubera mugabo akantu joho kukiyoba ngahe hanyuma hari inyungu ya gatatu rero inyungu twita inyungu ijanye n'ingene ibintu bitegerezwa kugenda mhm. eh, ntuze intérêt procédural mhm. urumva naho twuba umwe avuga ati naho tugomba ko byose bigenda neza ngomba ko bica umva bahiganwa inzira bicamo aruruke icyo bagomba gushika ko ari kimwe mhm. urumva rero ni urubona rero ngo ngo bibere iwacu mu by'ukuri umuhuza nta nta nyungu afise y'uko ibiganiro biteba kandi wewe yisunga cyane cyane ro processus lo contenu revient au parti négociateur abayaga ni abafitanye ingorane mhm. ntungaha umuntu abandabyo bavuga muri leta na ngo ni ibiganiro by'abarundi nibyo ni iby'abarundi urumva rero atashaka abarundi bafise yo gutorera umuti ingorane naho hoza bahuza ntaco woshikako icyo ni cya mbere hanyuma icya kabiri nogaruka ko nuko uko eh, ibyo bose baganira batavuga inyungu ya ntuze ya twese turonka mwiki mhm. ko umunyagihugu aba arondera iterambere aba agomba eh, umutekano aba agomba iki wumva ashyira akizana eh, akavuga ikimubakiye ibyo ni nyungu tuba dukorera ko kurusha hanyuma mu guheraheza niba agomba ku icyo nosa n'uvuga hariho abagarutse na cyane ngo ku bwicegeranyo kiboneke hobanza mm. kuboneka ngo uburyo ngo ikibazo cy'uburyo nacyo kiri mu bidindira kumbura ubuce bunarangiye icyo icyo kintu kirangora kuvuga sinzi ujya afise ingene bungana mu mu kapa ariko twe twenyene abarundi tudafise iryo shaka rikwiye kugira ngo turonke eh, eh, dutore umuti ayo mata tudaciye mu Kenya. ikindi naco nagomba gushika ko nuko umuhuza ntarashobora kumze kubaka impande zibiri ziyaga zogirana ibiganiro mm. icyo ni gihambaye ikindi naco ngira ngo bizotera ubwo buryo nibaza ko uburyo n'ababutanga babanza kuraba yuko ibyo bari ubwo buryo bushyiramo babona ko ari ibintu bituma biza kongerereza ishaka ryari risanganywe n’abatata mm-hmm. urumva igihe rero abona yuko ati turacyari muri empase empase kudadaza turacadadaje mm-hmm. twese none wumva ubwo buryo buzana gute mm-hmm. hanyuma ikindi ni ukubwira hari icyo twita karutogarafi eh, dororasi mu gutatira amata mu gutatura amata tudaciye mu ngimba mwubwira impande zose zibiri mu masegonde mirongo itatu ubwa mbere hoho dusabye ko bose bogira ishaka kugira ngo batore umuti ikibazo cy'uburundi hanyuma nibumvikane baje hamwe bavuge bati ingorane dufite ni ingorane je bavuze ngo ni manda canke ngo ni ntuze irya soze ni ni, ni position nibavuge icyo barondera ari ubutegetsi umwe agomba gutunga ayo marango agomba kuronka nibavugane neza bavuga ati na jewe ngomba kuja ngaha kugira ngo abarundi baronka amahoro hanyuma icyo nohereza ko nuvuga nuko umuhuza